Виходить, щуку проміняв на тридцять четвірку. І танк полундра для німців, промовив, усміхаючись, механік водій. А ти, радисте, молодець, витримав котлі, так тримай в житті й далі. Ось і сталося. Я по той бік котла таранив фріців, а ти по цей бік із середини, щоб порядок був на суворій Балтиці. Непран обняв мене. Нікого з наших не зустрічав після серпня 43-го. Е, з наших? Немов не дочув я. Е, з наших е... нікого і подумав, нащо не прану говорити про мамонка, який став кротовим. Ще в запасному мічман недолюблював цього якала, хизувальника, якого завжди своє на умі. Капітан повів роту німецьких солдатів просікою, а ми почали переносити поранених на броню Непранової 34-ки. Все ще мало вірилось Непрану в те, що ми зустрілись. Таки живе наш Балтійський флот. За кілька хвилин танк рушив тою ж просікою, що побрели полонені солдати. Ми подались до шосе по азимуту, навпростець. За хвилину другу ліс обірвався, і попереду розстелилось поле. На нім зеленіло густе, молоде жито, а в небі сяяло тепле і лагідне сонце. Німці. гукнув хтось. Та ніхто із нас, навіть схопившись за автомат, не зняв зброї з плеча, хоч то справді стояли німці, за якими ще вчора ми стежили, не склепивши очей, пильнували за оцими артилеристами, що копали котловани для своїх гармат, які ще вчора всі 209 днів хотіли знищити наш десант і всіх партизанів. А сьогодні ми йдемо цим полем твердо, впевнено, наче футболісти, що виграли неймовірно важку гру із сильним противником. По шосе сунули колонами полонені. Стояли вони юрбами і біля хуторів, а поруч штабелі складеної зброї. Колони очолювали генерали, оберсти. Багато солдатів ішли, похнюпившись, інші байдуже озирались на всі боки. Фашистська Німеччина беззастережно капітулювала. Група військ Курланд здавалась полон військам Ленінградського фронту, мого рідного фронту солдатами 16-18 ї ї армії мені довелось зустрічатись на фронті віч навіч ще влітку 41-го, а потім в боях за Ленінград. І ось сьогодні, 9 травня 45-го, фінальна зустріч. Побачивши нас, солдати, що розташувались біля будівель, підвелися, виструнчились офіцер підніс руку до козирка. Та ми ніби й не помічали їх. Ми думали про своє, і кожен намагався дихати глибоко, на повні груди, оцим повітрям першого мирного ранку. У небі світило ласкаве сонце, зеленіли ниви між хуторами. А далі за полями поблискував від роси молодий березняк. І це не сон, це день перемоги. Прошепотів я, підставивши обличчя свіжому вітерцеві. Бачу сон жито. Запевняв себе.